Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Ovo je naša 50. epizoda. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. U ovoj epizodi imamo jedno pitanje iz etike, to jest iz ponašanja eh, jednog muslimana kojeg je šejh eh, Muhammed Salih al-Munajjid, Allah subhanahu wa ta'ala ga sačuvao, uključio u svoju knjigu pa ćemo ga ovdje e, pročitati. <clears throat> Nekako ćemo uraditi tako da ću usput uh, e, prevoditi e, kako gledam ovaj arapski tekst. E, inače, ostalo je još par epizoda, mislim da, je, da su ostale još tri epizode i onda smo sa Allahovom subhanahu wa ta'ala dozvolom završili ovaj, e, nadam se, koristan serijal. Molim ga te bareke u da vas nagradi i da primi naša dobra uh, dijela. Uglavnom kaže šejh ovako, kaže ako neko hoda ili šeta u obući pa mu jedna spadne, e, znači jedna cipela e, ili papuča ili šta god e, nosi, spadne mu ili rastrga se ili šta ja znam slično tome, ne smije nastaviti hodati tako da mu je jedna noga obuvena, a druga nije nego je dužan ili popraviti ovu koja je otpala ili skinuti oba dvije i hodati bos. Kaže šejh, jer je sunet Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, bio da je nekad hodao bos. Dokaz za ovo je hadis od e, Ebu Hureyre, radijallahu anhu, kojim je Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, rekao, la jemši ahadukum fi na'alin wahidatin, kaže, neka niko od vas ne hoda u jednoj cipali, wali un'ilhuma džemija, kaže, neka obuje obe noge, ili neka skine oba dvije. Drugim riječima, znači, neka niko od vas ne hoda u jednoj cipeli, neka obuje obje noge ili neka hoda bos. Hadis se zabilježio imam Buhari. Nakon toga kaže šejh da razlog za ovo, kaže učenjaci su spomenuli nekoliko govora o tome, od kojih, kaže, je najispravniji prema dokazima govor Ibnul Arabija i drugih učenjaka koji su rekli da je to zbog toga jer je to hodanje šeitana. Eh, ili znači šetan hoda tako jer znači jednu nogu ima eh, obuvenu, drugu nema. Dokaz za ovo se prenosi od Ebu Hureyre da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna shaytana kaže doista šeitan jemši hoda fi na'lil wahidati kaže hoda u jednoj obući ili hoda u jednoj cipeli ili sa jednom cipelom ili kako god uh, Eh, bi mogli eh, to prevesti. Znači, iz ove epizode možemo povući vani kako čovjek treba da se ponaša u ovoj situaciji, kako će postupiti u ovakvoj situaciji. Pa eto, možda nekad bude ovo korisno nekome. Molim ga Tabare Kavotala da se nam svima smiluje i da nas učini od sljedbenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Uh, Ne zaboravite se pretplatiti na ovaj kanal, lajkujte ovaj video, podijelite ga dalje da se drugi muslimani koriste i assalamu alaikum wa rahmetullah wa barakatuh.